Gai tabu, isildu eta gordea da intzestoa. Horrek esplikatzen du orain arte, ebiktimen susten gurako elkarterik etzela existitzen, oite mezortzi urterekin, marri goitik Pour vous dire vraiment toute la vérité, c'est que j'ai vraiment libéré ma parole par rapport à un esteste que j'ai pu vivre étant petite, d'où euh, cette nécessité de, mettre en place une association pour euh, soutenir les personnes qui ont vécu ces expériences-là en fait. Ça sera des petits groupes, on veut pas faire des groupes, groupe pour que vraiment il y ait quand même une certaine euh, intimité, vraiment une écoute euh, profonde pour les personnes qui vont être en train de parler. On sent qu'il y a vraiment euh, un besoin, une demande d'écoute. Libérer la parole, c'est presque l'aboutissement d'un long, long, long, long, cheminement, un long processus de guérison. C'est pour ça que parler même au groupe de parole fait partie en fait de ce cheminement-là. baina biktimen askatzea, arremanetan sartzeko, elkartea atsemango duzue, asoziazion izan xare sozialetan.